Es ist everyday summer Linke Spur auf der Farbe, ja yeah. Ja, der Teufel trägt Prada Heute Nacht mein Beifahrer, ja yeah. High bin auf Level Non-stop Highway to Heaven Keine Romantik, nein Im Schlafzimmer Candle Aus dem Ghetto, weil ich real bin Lifestyle so fresh im Scene Straight up, keine Return High Class, High Fashion Jeans Alles weiter wie es an. Eine Chick wartet am Empfang, ruft mich an und sie fragt, wie lang, wie lang noch bist du endlich wieder für mich da bist. Bleib bei all den Frauen um mich fraglich. Ich genieße noch ihr Antlitz. Wochenende Palm Springs Preis, besser frag nicht, nein, frag nicht. Ja, du stehst in meinem Fokus, mit dir reiß ich um den Globus, aber bitte keine Fotos, denn das hier ist nichts für immer. Uah, uah, das hier ist nichts für immer. du stehst in meinem Fokus. Mit dir reise ich um den Globus, aber bitte keine Fotos, denn das hier ist nix für immer. Hua, uah, das hier ist nix für immer. Hua, uah, alles was zählt, ich hab gewonnen. Der Schuh ist iced out, Black von Louboutin. Bring Qualität, jede Saison. Du kannst es hören an jeden meiner Songs. Alles easy, Baby, ich fahr dich heim. Nur keinen Kummer. Ich gebe dir zur Beruhigung irgendeine von meinen Nummern. Alle Augen auf mich, Fendi. Candy Girl, aber zip den Annie. Meine Welt ist zu fucking heavy. Classic Chevy Nacht durch Miami. Sie ruft an und fragt, wann ich endlich wieder für sie da bin. Bleib bei all den Frauen um mich fraglich. Ich genieße noch ihr Antlitz. Wochenende Palm Springs Preis. Besser frag nicht, nein, frag nicht. Ja, du stehst in meinem Fokus, mit dir reiß ich um den Globus. Aber bitte keine Fotos, denn das hier ist nichts für immer. Uah, uah, das hier ist nichts für immer. Yeah, yeah, yeah, ja, du stehst in meinem Fokus, mit dir reiß ich um den Globus. Aber bitte keine Fotos, denn das hier ist nichts für immer.